Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 21, 1980 Nailipat si Bisa Federico Escaler S.J. mula sa nooy prelatura ng Kidapawan patungong prelatura ng Ipil. Noong panahon iyon, siyam lamang ang parokyang bumubuo sa prelatura kung saan labing tatlong pare lamang ang katuwang ng obispo na pawang mga Hiswita. Taong 1981, napagdesisyonan ni Bishop Escaler na mag-imbita ng ibang grupong tutulong sa mga gawain sa prilatura. Dahil dito, dumating sa lalawigan ang grupo ng Spinola Sisters at mga pari mula sa Pontifical Institute for Foreign Missions o PIME Bunsod din ng pagsisikap ni Bishop Escaler, ang parish church sa Ipil ay naging cathedral. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.